alaihi wa sallam, nastavljamo govoriti o stanicama koje čovjeka čekaju na njegovom putu ka vječnom džennetu ili vječnom džehennemu. Prva stanica izlazak duše iz tijela. Druga stanica, povratak ponovo duše u tijelo kada čuje odlazak ljudi koji su mu klanjali dženazu. Treća stanica, kaburski stisak i tama. Četvrta stanica, kabursko iskušenje i pitanja meleka o gospodaru, o vjeri i poslaniku. Peta stanica, kabursko uživanje, <clears throat> odnosno patnja kako je ko zaslužio, šesta stanica, prvo puhanje u rog, u sur i nestanak ovoga svijeta i sedma stanica, drugo puhanje u rog. Šta nas čeka na toj stanici? Zabilježio ima muslim u svom sahiru da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao ما بين النفختين أربعون أو كما قال صلى الله عليه وسلم između dva puhanja proći će 40. A onda su pitali Ebu Hureyru prenosioca hadisa, jel 40 dana? Pa je odbio odgovoriti. Jel 40 mjeseci? Pa je odbio odgovoriti. Jel 40 godina? Odbio je odgovoriti. Ibn Hajar, poznati komentator hadijske zbirke Buharine, kaže sve predaje koje govore o tome da, se precizira čega 40 su vrlo slabe. Ali uprkos tome učenjaci poput imama Nevevija, Kurtubija, Begavija, velikana hadijskih, čak i Šeukani, Al-Alusi i drugi učenjaci kažu da se mogu ti i uzeti da se radi o 40 godina. Što znači da će proći od prvog puhanja do drugog 40 godina. A onda će Allah ispod spustiti kišu. U predajama koje bilježi ima muslim bit će slična muškoj spermi. Bijela, i spustit će se na sve živo što je živjelo. I ponovo će tijela nastati kakva su bila onako kada su umrla. I džini, i ljudi, i drugi živi svijet, životinje, pa i divlje zvijeri. Od te kiše, u tih 40 godina između dva puhanja, svako tijelo će ponovo da se oblikuje u onom stanju u kojem je umrlo. Pa ako je bio beba, bit će proživljen kao beba. Ako je bio stariji čovjek, bit će stariji čovjek. U onom dobu, u onom stanju, u kakvom je umro, u takvom će biti ponovo oblikovan. A Melek Israfil, on će čekati naredbu da puhne drugi put. Allah će narediti da se duše dovedu i čekat će tu naredbu i kada puhne drugi put, svaka duša će ići u svoje tijelo, neće pogriješiti niko nigdje. Bez jedne greške, da nečija duša uđe u drugo tijelo i slično, ne. U nekim predajama se spominje da će to puhanje, koje pa će, da bit će u rogu velikom, biti poput pčela kada izlaze iz košnice. I svaka će naći svoj put i svaka će naći svoje tijelo. Rekao je poslanik sallallahu ve veselem, kako bježi ima muslim, Yub'athu kullu abdin ala ma Svaki Allahov rob bit će proživljen onako kako je umro i na onome na čemu je umro. To podrazumijeva nekoliko stvari. Prvo, tjelesno proživljenje. U kojem dobu, u kojem stanju je umro, tako će biti i proživljen. Drugo, stanje vjere u kakvom stanju vjere je umro, tako će biti i proživljen. I treće, u trenutku smrti kako je bio, tako će biti i proživljen. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve zabranio, odnosno nije dao da se hadžija koji je umru u hramima, da mu se skidaju i hrami, nego ga je tako ukopao kako je umro, šehidima isto tako svaki čovjek koji je tako umro, bit će proživljen u tom stanju. Kaže Ibn Kajim, nema većeg fikha, nema većeg razumijevanja vjere i vođenja računa o vjeri od toga da čovjek razmišlja u kakvom će stanju umreti. To je najveći fikr Da se čovjek boji i da se brine i da vodi računa u kakvom stanju će umriti. To je ono što je brinulo pobožnjake i učenjake ovog umeta. Jer gotovo je poslije. Nema više promjene, ni dijela, ni vjere, ni bilo čega. Na čemu si umro? na tome će biti proživljen. Prema tome samo stanje čovjeka bit će dovoljan dokaz. Ne treba trebaju na sudnjem danu drugi dokazi. I zato kažu neki učenjaci, kad bi čovjek mogao da vidi taj dan kada ljudi budu proživljeni, vidio bi u stvari dva prizora. Jedan prizor crnila i tame, grešnika i nevjernika, a drugi prizor svjetla od abdesta, od seđdi, od namaza na drugoj strani vjetirnika. Ali obzirom da ljudima neće biti do toga, svako će biti zabavljen svojim stanjem, čovjek treba da vodi računa o tome. Abdul Hakar Išbili, rahimahullah, veliki alim govorio je na ovu temu. I on kaže dvije stvari najčešće ljude vode ka ružnom završetku na dunjavu. Odnosno da skončaju ružno i da budu ružno i proživljeni. Prvo, okupiranost dunjalukom i da zaborave na To je prvo. I drugo, olahko upadanje u grijehe. Ovako i malo fali. Te dvije stvari najviše ljude vode u ruža za Ponovit ću ih još jedan put. s dunjalukom i da zaboravi na ahiret. U toj trci da ima što više, da ima što bolje, da, ovo, da ono stigne ga smrt, nije pripremio ni hač, nema kad čeka dok napravi kuću jednu, pa dok napravi kuću sinu, pa kuću unuku, pa treba proširiti ogradu, pa treba zamijeniti auto. Ovdje melek smrti ne čeka, nema drugi prilike. Treba dati zekat kad se čuna punomu. Ko će sad na 100.000 eura dati zekat? To je mnogo. Evo, Efendi 20 eura, 30 eura zekata i gotovo. Misli da je završio. To je računca na njegovu štetu, a nikako njegovom njegovu korist. I druga stvar, olahko upadanje u grijehe. Ko se upusti u grijehe, blud, alkohol, krađa, prevara, kamata, to su jako loši znakovi kada je u pitanju čovjekov završetak na ovom svijetu. Zabilježio je Imam Buhari u svom da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao Ana sejidu waladi Adem yawm al Ja sam gospodin Ademovih potomaka na sudnjem danu. Znači da je odabrani. i najbolji, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A onda je kazao awwalu man yushaqqu anhu al-qabr. I prvi sam nad kim će se raspuknuti kabr. Što znači nakon tog drugog puhanja, kada duše nađu put ka tijelima, prvo mjesto koje će se raspuknuti na zemaljskoj kugli bit će mjesto iznad našeg poslanika sallallahu To je u Medini gdje je ukopan i on će prvi ustati iz kabra. U drugom predanju kada bude ustao vidjet će Musa već kod ali nije bio siguran sallallahu alejhi ve sellem da li je Musa ustao prije ili nije ni bio od onih koje je, koje je zakačilo prvo puhanje. Alejhim afdalu salati wassalam. To je sedma sanca. Stanica koja nas čeka. U kojoj Allah Đelešanu puno govori. O buru, kuburu Kada se kaburovi budu ispreturali, kada se zemlja bude rastegla i sve što je u njoj od kostiju džinskih, ljudskih, životinski sve izbaci na površinu. Zemlja. To je stanica I o tome treba voditi računa. Tada počinju druge ahiretske stanice i dan koji će trajati 50.000 godina iz jedne u drugu. Prva stanica nakon buđenja bit će okupljanje ljudi i okupljanje džina. A o tome ćemo, inša Allah, govoriti sljedeći put. Kulu kao li hada ostakrala, ne mogu Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu U ovo naše vrijeme jako se je raširilo među ljudima negiranje sudnjeg dana. Postojanje sudnjeg dana. I to je jedan od osnovnih, osnovnih postavki današnjeg čovjeka da nema sudnjeg dana. Jedan je život, proživi ga i tako dalje. To je velika greška. Bileže imam Buhari Bilježi naime imam Buhari od Ebu Hureyra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Kala Allah Kedzebeni ibnu Adem alem jekun lehu dalik U me utjeruje Ademov potomak, a nema pravo na to. Pa emma tekzibuhu i ja i fa qavluh len ju'ideni kema amarani, kema bedani. Neće me vratiti, utjeruje me u laž, zato što govori neće me ponovo živjeti kao što me prvi put stvorio. To je laž koju je Iblis proširio među Ademovim potomcima danas pogotovo. A negiranje proživljenja može biti iz dva razloga. Prvi razlog sumnja u Allahovu moć. Ako čovjek sumnja u Allahovu moć, može reći Allah to ne može. U vezi s tim, Kur'an je naveo tri dokaza. Prvi dokaz, prvo stvaranje. Ko je stvorio ljude prvi put, može ih stvoriti i drugi put. Drugi dokaz je oživljavanje zemlje nakon što zamre. Zimi kad je prekrije bijeli pokrivač, zemlja zamire, dođe sunce, dođe voda. Ili vidiš pustinju, čim padne na nju kiša, počne zeleno da izlazi i treći dokaz koji je Kur'an koristio, oživljavanje određenih ljudi na ovome svijetu. Isa vam je imao moć tu muđizu da oživi ljude i sl. A što se tiče drugog razloga, to je Allahova volja. Što se tiče Allahove volje, Allah Đelešanu nam je jasno kazao da ima <clears throat> sudnji dan, da će biti proživljenje i da u to ne sumnjam. Kale fiha tahjeun, rekao je na njoj ćete živjeti na zemlji. Fiha temutun, na njoj ćete umirat, o minhatu I iz nje ćete biti izvedeni. Prema tome i moć je dokazana. I Allahova volja da hoće to da proživi ljude je dokazana. Nema ni jednog opravdanog razloga za nevjerovanje u sudnji dan. I na kraju zadnje obavještenje i napomena. Ulazimo u deset dana zuhidžeta. Deset dana Zulhidžeta je posebno su odabrani dani za koje je poslanik sallallahu alaihi kazao da je u tim danima Allah su najdraža dobra djela.